8413-fatvo. Imomning tarovih namozidagi xatosi. Savol: Tarovih namozida imom ikkinchi rakatda tashahhud uchun o'tirishni unutib, o'rnidan tursa-yu, so'ng bir necha soniyadan keyin Fotiha surasini o'qimasdan tezda tashahhudga qaytib o'tirsa, imom va unga iqtido qilayotganlar uchun nima vojib bo'ladi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ularning barchasiga qo'shimcha ravishda 3-rakatga turib ketishdek ortiqcha harakat sababli sajda sahv qilish vojib bo'ladi. Allohu a'lam.